Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը բարև ձեզ։ Նախորդանորությունների մասին համառոտ։ Աշխատանքային այցով Լիբանանում էր Արցախի պետականախարարը։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի վերջին հայտարարության վերաբերյալ ադրբեջանական հանրությունը քննարկումներ չի ծավալում, ինչը չի կարող նպաստել ժողովրդների խաղաղության նախապատրաստման գործընթացին։ Ռազմական փորձագետի համոզմամբ մադրիդյան սկզբունքներն Արցախը փուլ առ փուլ Ադրբեջանին զիջելու սխեմա է։ Շաումյանի շրջանի մի շարք համայնքներում կկառուցվի ջրամատակարարման ջրահեռացման ցանց։ Աշխատանքային այցով հնաստանում է Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարը։ Ստեփանակերտում գործում է Արցախյան արտադրության ապրանքների մասնագիտացված խանութ-սրահ։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եմիսի իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը մարտի 16-ից 18-ը աշխատանքային այցով գտնվում էր Լիբանանի Հանրապետությունում։ Պատվիրակության կազմում էր Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Գագիկ Մարտիրոսյանը։ Մարտի 16-ին պետնախարարը հանդիպել է Լիբանանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Վահագն Աթաբեկյանին եւ դեսպանության աշխատակիցներին։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը ներկայացրել է Արցախում վերջերս տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսական եւ քաղաքական զարգացումները։ Մասնակիցները քննարկել են Արցախի զարգացման ստեղծագործում Սփյուռքի ներգրավվածության, ինչպես նաև այդ նպատակով համագործակցության զանազան հնարավորություններին առնչվող ամենատարբեր հարցեր։ Հաջորդիվ պետնախարարը հանդիպել է Լիբանանի օկնության խաչ հայ մարմնակրթական ընդհանուր միություն, համազգային մշակութային միություն, նպաստամատույց եւ հասարակական կազմակերպությունների Լիբանանի եւ կենտրոնական վարչությունների, ինչպես նաեւ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ներկայացուցիչների հետ։ Պետնախարարը բարձր է գնահատել Լիբանանում գործող ավանդական գուսակցությունների եւ կազմակերպությունների հայ հայրենանվեր աշխատանքը հայրենիքին եւ հայությանը սատարելու պատրաստական հանձնառությունը։ Նույն օրը Գրիգորի Մարտիրոսյանը հանդիպել է նաեւ Արցախ Roots Investment արի ներդրումային հիմնադրամի ղեկավար կազմին։ Մարտի 17-ին Բեյրութում կազմակերպվել է պետնախարարի մամլո ասուլիսը։ Գրիգորի Մարտիրոսյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Զահլայ քաղաք։ Ադրբեջանական հանրությունը քննարկումներ չի ծավալում ԵՀԿ Մինսկի խմբի վերջին հայտարարության ու Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի վերաբերյալ, ինչը չի կարող նպաստել ժողովրդների խաղաղության նախապատրաստման գործընթացին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի Իմ Քայլի խմբակցության падգամավոր ադրբեջանագետ Տաթև Հայրապետյանը։ Մենք մեկ շաբաթ է տարբեր հարթակներում բավական ակտիվ քննարկում ենք թե համանախագահների հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացը, եւ ես հետևում եմ ադրբեջանական արձագանքներին մասին ընդհանրապես քննարկում չի ցավալվում։ Սա ցույց է տալիս այն հսկայական անջրպետը, որ կա երկու հանրությունների միջև։ Պատրաստել խաղաղության նշանակում է ցավալել քննարկում։ Դրանք մեզ մոտ ցավալվել են գրեթե միշտ, իսկ Ադրբեջանում այդ քննարկումները լիարժեքորեն բացակայում են, ասել է Տաթև Հայրապետյանը։ Մադրիդյան սկզբունքներն Արցախը փուլար փուլ Ադրբեջանի զիջելու սխեմա է։ Այս մասին ասել է ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանը։ Նա անթույլատրելի է համարում առհասարակ քննարկել է տարածքային զիջումների սխեման եւ ընդգծում պետք է տեր կանգնել հաղթանակին։ Այո, դա գուցե ադրբեջանական կողմի համար հաջող չէ եւ ընդունելի չէ, բայց նմանատիպ հակամարտություններում փոխզիջումներ չեն լինում, ասել է նա։ Փորձագետը գտնում է, որ պետք է հարցը շատ հստակ ձևակերպել։ Ադրբեջանն ունի զավթողական սադրիչ նկար կրտումներ եւ եթե մենք մեր հայրենիքի մի մասը զիջենք չգիտես ինչի դիմաց, ապա դրանով մենք հասունացնում ենք հաջորդ հակամարտությունը։ Ստանալով Արցախի տարածքի մի մասը ադրբեջանական կողմն առիթը օգտագործելու է ուժով զավթելու մնացած մասը եւ ոչ միայն Արցախի մնացած մասը, այլև թիրախ է դառնալու Հայաստանի հարավը Սյունիքը, որովհետեւ կա Նախիջևանը Ադրբեջանին միացնելու ռազմավարական նպատակը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի մոտ։ Հակամարտության կողմերից մեկը մենք ենք, մյուս կողմը Արցախն է, մյուս կողմը Ադրբեջանը։ Ընդ որում մենք ընդգծում ենք, որ կոնֆլիկտը Ադրբեջանը-Արցախյան է, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը լինելով Արցախյան վտանգության երաշխավորը եւ բանակցությունների սուբյեկտ լինելով ըստ էության, նաեւ բանակցային գործընթացի կողմ է հանդիսանում եւ ինչու՞ չէ, եթե ադրբեջանական ագրեսիան նաեւ միտված է մեր սահմաններին։ Հյուսիսարևելյան հատվածում մենք մինչև վերջերս տեսնում ենք լարվածություն։ Զուգահեռաբար նաև գոյություն ունի այսպես սահուն ընթացող Ադրբեջանա Հայաստանի Հանրապետություն, Ադրբեջան հակամարտությունը, որովհետև ադրբեջանական կողմը թիրախ է դարձնում եւ Արցախ եւ Հայաստանի Հանրապետություն Շարունակում ենք լրատվությունը։ Կառավարության նպատակաուղված գործնեայության արդյունքում հանրապետությունում գարնանացա մշակաբույսերի ցանկատարածությունների ընդլայնման դինամիկան արդեն իսկ երազանցելով նախորդ տարիների ցուցանիշները շարունակվում է առաջանցիկ միտումով։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Այդ մասին տեղեկացրել է գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը նախարարության այսօր կայացած խորհրդակցության ժամանակ։ Զեկուցման մեջ ներկայացնելով Գառնանացանի ընթացքն ու խնդիրները, նա համեմատական կարգով անդրադարձավ Գառնանացանի վերջին տարիների ցուցանիշներին։ Այսպես 2018 թվականի Գառնանացան մշակաբույսերի ցանկատարածները կազմել են ավելի քան 14000 հեկտար, Գերազանցելով 2005-2007 թվականների միջին տարեկան ցուցանիշը շուրջ 3.5 անգա։ Բացի այդ, ընդլայնել է նաև գառնանացա մշակաբույսերի տեսակային կազմը։ Վերջիններս ցանկաշրջանառության լավագույն բաղադրիչ լինելուց բացի հանդիսանում են նաև տեխնիկական ու կերային կարևոր կուլտուրաներ, որոնց մշակությունը նախադրյալներ է ստեղծում ագրովերամշակող արդյունաբերության եւ անասնաբուծության զարգացման համար։ Փոխնախարարի խոսքով ըստ կանխատեսումների այս տարվա գարնանացանը նույնպես կգերազանցի նախորդի ցուցանիշները։ Նման կանխատեսման համար հիմք է հանդիսացել բուսաբուծության համալիր ծրագրից օգտվելու համար ներկայացված հայտերի թվի կրկնապատիկ աճը նախորդ տարվա համեմատ։ Համաձայն նախարարության օպերատիվ տվյալների 2019 թվականի մարտի 18-ի դրությամբ հանրապետությունում գառնանացան մշակաբույսերի տակ նախապատրաստվել է 15300 հեկտար վարելահող, որից 2400 հեկտարի վրա արդեն ցանքս է կատարվել։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ցանկատարածները ավել են շուրջ 20%-ով։ Ըստ կանխատեսման այս տարվա գառնանացան մշակաբույսերի տարածները կգերազանցի նախորդ տարվա ցուցանիշները եւ կհասցվի մինչև 20-22000 հեկտարի ներառյալ գարանացան հասկավոր հացահատիկային մշակաբույսերը։ Ցանքատարածքներում առ այսօր զգալի աշխատանք է իրականացվել։ Այսօրվա դրությամբ 55000 հեկտարի վրա կատարված են հիվանդությունների ու վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումներ, մոտ 3000 հեկտարի վրա մոլախոտերի դեմ պայքարի աշխատանքներ, շուրջ 10000 հեկտարի վրա պարատացման եւ ընդհանուր սնուցման աշխատանքներ, մոտ 5000 հեկտարի վրա էլ ռոռոկման աշխատանքներ։ Փոխնախարարն անդրադարձավ նաև գարնանացանի ծավալների ընդլայնման խթանիշ գործոններին, ինչպիսիք են պետաջակցության ծրագրերի շրջանակում հողօգտագործողներին անհատույց կարգով սերմացուների պարարտանյութի տրամադրումը, սուբսիդավորված մատչելի գներով դիզվառելիք ձեռբերելու հնարավորության ընձեռումը եւ այլն։ Այդուհանդերձ գարնանացանի իրականացման ընթացքը խոչընդոտող հանգամանքներ նույնպես կան, որոնցից Վիլեն Ավետիսյանը մասնավորապես նշեց։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է շրջաններից ներկայացվող գառնանացան սերմերի պահանջարկի մասին հայտերի։ Համապատասխան գրությամբ ներկայացված սերմերի պահանջարկի մասին ծավալները, որի հիման վրա կազմակերպում է նաև դրանց ձեռքբերման գործընթացը, զգալիորեն տարբերում են հետագայում արդեն ներկայացող անվանական ցանկերից։ Բացի դրանից տարբերություններ են լինում ներկայացված անվանական ցանկի եւ արդեն փաստացի պայստային տնտեսությունից դուրս գրված սերմերի ծավալների միջև։ Շրջանային գյուղբաժինների կողմից բարբերաբար անվանական ցանկերում փոփոխություններ են կատարվում, որը իր հերթին բավականին լուրջ խնդիրներ է առաջացնում սերմերի ձեռքբերման եւ տրամադրման գործընթացում։ Դրա հիմնական պատճառը այն է, որ հողօգտագործողների զգալի մասը նախապես կողմնորոշված չէ, թե ինչ մշակաբույս է ցանելու եւ որտեղ է ցանելու։ Խորհրդակցությունում կարևորվել է, որ անհրաժեշտ է հողօգտագործողների շրջանում մանրամասն ու լրացուցիչ բարձաբանումներ, իրազեկման աշխատանքներ իրականացնել պետաջակցության ծրագրերի, մասնավորապես սերմացուների անհատույց տրամադրման կարգի վերաբերյալ։ Եթերում այսօր լրատվականն է։ Պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ Շահումյանի շրջանի մի շարք համայնքներում կկառուցվի ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ցանց։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Ըստ Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերի զարգացման ծրագրի հաստատվել է ջրամատակարարման ցանցի կառուցում իրականացնել շրջանի Նոր Գետաշեն, Նոր Բրաջուր, Նորվերի Շենդադիվան, Գզուար եւ Չարեկտար համայնքներում։ Ինչպես մեծ զրույցում տեղեկացրեց Շահումյանի շրջանի ղեկավար Գագիկ Մարտիրոսյանը, բացի դա Դիվանք համայնքից նշված մյուս բոլոր համայնքներում դրամատակարարման ցանցի կառուցումը ֆինանսավորվում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից։ Դա Դիվանք համայնքում շինարարությունը ֆինանսավորվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։ Հստակ է, որ մինչև տարեվերջ կավարտվեն Չարեկտար համայնքի դրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքները։ Նոր Գետաշեն եւ Նոր Բրաջուր համայնքներում աշխատանքի 20%-ն այս պահին արդեն արվել է։ Նոր Վերինշեն համայնքի համար այժմ կազմվում է աշխատանքների նախահաշիվը։ Որոշ համայնքներում ցանցի կառուցման աշխատանքներն այս տարի չեն ավարտվի եւ կփոխանցվեն հաջորդ տարի, սակայն սրանք արդեն հաստատված ծրագրեր են, ընդգծեց մեր զրուցակիցն ու հավելեց, որ առաջիկայում քաղաքաշինության նախարարության մասնագետների կողմից կազմվելու է նաև ծառ համայնքում ջրամատակարարման ցանց անցկացնելու աշխատանքների նախահաշիվը, քանի որ կան բարերարներ, որ հետաքրքրված են դրա ֆինանսավորմամբ։ Ըստ վարչակազմի ղեկավարի, այս պահին ջրամատակարարման ցանցով լիարժեք ապահովված են շրջանի միայն Խարվաճար եւ Հավսաթաղ համայնքները, մյուս բոլոր համայնքներում եւս, որոնք այս պահին ընդգրկված չեն ծրագրի մեջ, ջրամատակարարման ցանց կառուցելը շրջանի առաջնահերթություններից է։ Դուք լսում եք լուրեր։ Սոցիալական ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ վերջին տարիներին զգալի աշխատանքներ են կատարվել Հադրութի շրջանի Ակնախբյուր համայնքում։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ակնախբյուրցի միշտ էլ աչքի ընկել որպես երբողջերին ամուր թելորոկապված մարդ։ Բնակիչները իրենց հայնասիրությունը դրսևորեցին ինչպես Արցախյան գոյամարտի տարիներին, այնպես էլ ապրիլյան քարոզա պատերազմում եւ գյուղի խաղաղ ու ստեղծարար գործընթացներում։ Վերջին տարիներին գյուղում զգալի աշխատանքներ իրականացվել սոցիալական միշակ ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Կառուցվել է համակային կենտրոն, որտեղ տեղակայված է համակարգի աշխատակազմը, բուժկետը, գրադարանը, համակարգչային սենյակը եւ հանդիսների տունը։ Մրցակցության հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն եւ հողագործությունն է։ Եվ այդ ուղղությամբ գյուղում զգալի աշխատանքներ են կատարվել։ Մնացան ջրամատակարարման նպատակով փորվել է արտեզան ջրհոր, կառուցել է ներքին ջրատարածանց, ջրամբար, որը շրջօրյա ապահովում է ջուղի ջրամատակարարման աշխատանքները։ Զգալի աշխատանքները իրականացնել ջուղի փողոցների բարեկարգման ուղղությամբ։ Սալահատակվել է մոտ 5000 քառակուսի մետր փողոցներ, կառուցվել են հենապատեր։ Կառավարության աջակցությամբ ջուղի տասնյակ բնակիչներ օգտվել են հատկացված շինանյութերից, որի շնորհիվ իրականացնել են մի շարք բնակելի տների տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Աշխատանքային այցով Հունաստանում է Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը։ Աթենքի Արվարձան Նեյազ Միրնիում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նվիրված Զանգակուշ հարցանի մոտ հարգանքի турք մատուցելուց հետո կայացել են նրա եւ Նեյազ Միրնիի քաղաքապետ Ստավրոս Ցուլակիսի հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում քաղաքապետը քաջատեղյակ լինելով Արցախի ժողովրդի եւ առօրյայի մասին զորակցական խոսք է հղել։ Լեռնիկ Հովանիսյանը շնորհակալություն է հայտնել Նեյազ Միրնիի քաղաքապետարանին եւ անձամ քաղաքապետին Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին աջակցելուն եւ տեղեկություններ փոխանցել Արցախի Մեհմանա գյուղի հույն բնակիչների մասին, նշելով, որ նրանք եւս դժուժել են Ադրբեջանի հարձակումների ժամանակ։ Նախարարը Նեյազ Միրնեի քաղաքապետին հրավիրել է Արցախ։ Հայօգնության ֆոնդի Հովանու ներքո ստեղծված Հայաստանի գիտության եւ կրթության հայկական ազգային հիմնադրամի կողմից իրականացվող միջազգային ծրագրերին Արցախի գիտական կենտրոնը 2018 թվականին ներկայացրել է 3 գիտական թեմաներ, որոնցից անասնակերերի նոր տեխնոլոգիաների մշակում թեման հավանության է արժանացել։ Այս մասին ասել է գիտական կենտրոնի փոխտնօրեն տեխնիկական գիտությունների տեխնացու թեմայի ղեկավար Անյուտա Սարգսյանը։ Նրա խոսքով Արցախի գիտական կենտրոնը Հայաստանի գիտությունների պետական կոմիտեի հետ համագ համագործակցության շրջանակներում արդեն 6 տարի է ինչ մի շարք ծրագրեր է իրականացնում։ Այդ շրջանակներում մտահղացում առաջացավ, որպեսզի գերերի ուսումնասիրման եւ մանրեաբանության լաբորատորիաներում իրականացվող ծրագրերը համատեղվի եւ ներկայացվի մեկ ընդհանուր թեմայի տակ։ Թեմայի ուսումնասիրման նպատակը անասնակերերը պրոբիոտիկ մանրեներով հարստացնելն է։ Կենտրոնի կողմից կատարված որոշ հետազոտություններ ցույց են տվել, որ պրոբիոտիկ մանրեների ավելացումից հետո սիլոսի մեջ սպիտակուցի կենսազանգվածը նույնպես ավելանում է։ Արցախը խնդիր է դրել 2019 թվականի համար զբոսաշրջության ոլորտում աճը նախորդ տարվա համեմատ ապահովել 20-ից 25%-ի չափով։ Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության եւ պետական միջավայրի պահպանության վարչության զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ծրագրերի եւ վերահսկողության բաժնի պետ Սերգեյ Սարգսյանի խոսքով 2018 թվականին Արցախ այցելած զբոսաշրջիկների թիվը կազմել է 28588, որը 23%-ով ավելի է 2019 2017 թվականի համեմատ։ 2018 թվականին Արցախ այցելել են 87 երկրից, հիմնականում Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իրան, Չինաստան։ Անախադեպ այցելությունը եղել Իսրայելից, եթե նախկինում Իսրայելից Արցախ միջև 10 հոգի էին գալիս, ապա 2018 թվականին այդ այցելությունների թիվը կազմել է 112։ Արցախ եկած զբոսաշրջիկների հետաքրքրությունները շատ տարբեր են։ Ոմանք նախընտրում են վայելել բնությունը, գյուղական туриզմը, մի մասը պատմամշակութային վայրերը, որոշները գալիս են հենց միջոցառումային туриզմ ալկոհոլիզմի հետքերով կամ նախընտրում են ակտիվ հանգիստը։ Ընդհանուր առմամբ ամենաշատ այցելվող վայրերն են Ստեփանակերտը, Շուշին, Գանձասարը, Դադիվանքը եւ Ամարասը։ Ուղիղ 1 տարի է ինչ Ստեփանակերտում գործում է Արցախյան արտադրության ապրանքների մասնագիտացված խանութ սրահը։ Եթե նախնական շրջանում առևտրի այդ կենտրոնում արկային 30-ից ավելի անվանացանկով ապրանքատեսակներ, ապա այսօր դրանց թիվը հասնում է 80-ի։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արցախյան արտադրության ապրանքների մասնագիտացված խանութը 1 տարվա ընթացքում հասցրել է դառնալ Արցախ այցելած զբոսաշրջիկների նախընտրելի առևտրի օբյեկտներից մեկը։ Եվ քանի որ խանութի ստեղծման նպատակն էր նաև որպեսզի զբոսաշրջիկները կարողանան մի կետից ձեռք բերել իրենց անհրաժեշտ արցախյան արտադրության ապրանքները, կարող ենք ասել, որ այն հասել է իր նպատակին։ Տնօրեն Արտյոմ Առաքելյանը մեծ զրույցում նշեց. Խանութի իմաստն նա է, որ առաջինը քաղաքացին Ղարաբաղցին իմանա, թե իր պետությունը ինչ արտադրում, իր արտադրողներին իմանա եւ խիչը իր արտադրանքը օգտվի, քանի որ նա ավելի բնական ու ավելի անարատ քան դրսից դերած, քանի որ նա մենք չգիտենք նա ինչ ոնց ոնց է պատասխանում, իսկ այսքանը մեր աչքի դեմն է եւ սաղիներ հնարավորություն է տալիս մեր այդ արտադրական process-ի ներկա լինել։ Բացի դրանից էլ այդ լավ գովազդը ընդհանուր մեր արտադրանքին զբոսաշրջիկների կողմից Ղարաբաղում տեղ չկա անոթը նենց առաջինն է, որը զբոսաշրջիկի համար շատ հարմար, որ ինք կա տեսնի Ղարաբաղում ինչ արտադրվում է հուշանվերներ, ալկալային խմիչք, պահածոներ եւ այլ շատ Հուշանվերներ, թեյի տարբեր տեսակներ, գինու եւ ողու բազմազանություն, անուշաբույր մեղր, հյութեր, պահածոներ, մի խոսքով գրեթե այն ամենը, ինչ ստեղծվում է Արցախում։ Խանութում ներկայացված են Արցախյան փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների մոտ 80%-ը։ Մեկ հարկի տակ 35 արտադրող իր արտադրանքն է ներկայացնում։ Արտյոմ Արաքելյանի խոսքով ամեն ինչից կա, ամեն ինչից կա ալկոհոլային խմիչքներ, պարացոներ, մուրաբաներ, ալյուր, տեղական մակարոնեղենը, մեր Ստեփանակերտի գործարանի տոպարակները, մեր ճրերը, մսամտվեք նույնիսկ։ Չնախաբիկայի արտադրանք։ Զրուցակիցս նշեց, որ Արցախյան արտադրանքի խանութ ունենալու նպատակն էր նաև միավորել տեղի արտադրողներին եւ ստեղծել պայմաններ իրացնելու արտադրանքը։ Ինչպես ասում են, մտահղացումը վերածվեց գործի 1 տարվա աշխատանքի արդյունքն է վկայում։ Գաղափարը ծնվեց, մտահղացումը իրականություն դարձավ։ Խոսեցիք մեր անհատ ձեռնարկատերերի հետ, արտադրողների հետ, ինչպես համաձայնեցին, ողջունեցին գաղափարը։ Շատ կարճ ժամկետում այդ մտահղացումը անցավ կյանքի, որ մի քանի օրվա ընթացքում որոշ որոշվեց, որ այդ խանութը պիտի լինի, առաջին ասոցիացիան պիտի ներկայացնի պետությանը որպես ինքը լուրջ կազմակերպություն հասարակական, որը պատրաստ է բարեփոխումների ինչ որ մի նորություն մտցնելու։ Շատ կարճ ժամկետում իրականացվեց այս Այն, որ մեր տեղական արտադրանքը ներկայացնելու կարիք ունի, նորություն չէ։ Դե իսկ նման խանութները նպաստում են այն ոչ միայն ներկայացնելուն, այլև ճանաչելի դարձնելուն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Այժմ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի աշխատակից Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Մարտի 11-ից 18-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 66 ահազանգ, գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 22, տեխնացին բնույթի 11 արտակարգ դեպք, Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 17 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրամ 66, վեելակի 62 դեպք, գրանցվել է հրդեհների 22 դեպք, որից 20-ը 4 խոտատարածքում։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք, դուժացներ չկան։ Մարտի 17-ին ժամը 16:56-ին Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչ Կարեն Սարգսյանից ահազանգ է ստացվել, որ իր վարած Nissan Magnish-ի ավտոմեքենան Ստեփանակերտ Քրասնի տանող ճանապարհահատվածի 8-րդ կիլոմետրին դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ կողաշրջվել։ Անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Փրկարարական ուժերի վարչության արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հերթապահ օպերատիվ խումբը մեկնել է կանչի վայր եւ ցուցաբերել համապատասխան օգնություն։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չպայթած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 10 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ, լեռնային եւ նախալեռնային շրջաներում ձյան տեսքով, հովտային շրջաներում անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիսարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաքություն։